Ամենայն հայոց բանաստեղծը միշտ ամենաժամանակակից հեղինակն է, թե իր գործերով, թե հասարակական քաղաքական կենսադիրքով, թե աներևութական իր ներկայությամբ մեր տխուր ու պարտված այս օրերին։ Բարեկամներ թողարկման առաջին էջում Թումանյանի մասին։ Հովանես Թումանյանը բազմանդամ ընտանիքի հայրեր, ինչն անշուշտ բազմաթիվ մեծ ու ծանր հոգսեր էր առաջացնում ամենայն հայոց բանաստեղծի կյանքում։ Սակայն նա ուրախությամբ էր տանում իր բոլոր հոգսերն ու սիրով իրականացնում հայրական պարտականությունները։ Քանի որ երեխաները շատ էին, ամեն օր նրանցից մեկին ինչ որ բան պետք էր լինում եւ Թումանյանն անդադար գնումներ էր անում՝ կոշիկ, գլխարկ, հագուստ էր առնում մտածելով, որ մեկնումեկին անպայման պետք կգա։ Այդպիսի մի դեպքի մասին է հիշում Վարդգե Սահարոնյանը։ Մեծ պատերազմի երրորդ տարում Կովկասում նոր ապրանքների պակաս սկսեց զգացվել։ Թիֆլիսում բացվեցին գործածած իրեղենների խանութներ, որոնք առնում եւ ծախում էին քիչ մաշված իրեր։ Շատերն իրենք էին տանում իրենց հավելորդ իրերը եւ հանձնում այդ խանութներին ծախելու։ Մի օր այդպիսի խանութներից մեկի ցուցափեղկում Թումանյանը տեսնում է մի զույգ կանացի գեղեցիկ կոշիկներ։ Ներս է մտնում եւ գնում կոշիկները կամ անուշի ոդկով կլինի, կամ արփիկի, մտածեցի ես, պատմում է Թումանյանը։ Վերցնում տուն է բերում կոշիկները եւ հանձնում աղջիկներին։ Մեկն ու մեկիդ ոդքին կգա։ Աղջիկները փորձում են, բայց ոչ Անուշի ոդքին է գալիս, ոչ իրենից մեծ, ոչ էլ իրենից փոքր քրոջ։ Հայրիկին տհաճություն չպատճառելու նպատակով աղջիկները չեն հայտնում, թե կոշիկները ոչ մեկի ոդքով չեղան եւ որոշում են սուսիկ փուսիկ ազատվել դրանցից առնում են տանում հանձնում դիպվածով հնավաճարի այն նույն խանութը, որտեղից գնված էին կոշիկները։ Անցնում է մի քանի օր։ Թումանյանը դարձյալ միզույ գեղեցիկ կոշիկներ է տեսնում նույն խանութի ցուցափեղկում, մտնում է եւ գնում։ Մեկն ու մեկի ոտքին կգա։ Առոք-փառոք կոշիկները կրկին տուն են գալիս։ Ծիծաղ է, որ պայթում է տան մեջ, երբ տեսնում են միևնույն կոշիկները, որոնք Թումանյանը գնել եւ տուն է բերել։ Ամբողջ մի շաբաթ Թումանյանի տանը կատակների եւ ծիծաղի աղբյուր էր այս դեպքը, եւ ամենից շատ Թումանյանն էր ծիծաղում իր արածի վրա։ Թումանյանը սիրում էր բոլոր երեխաներին, Նա մեր գրականության ամենամանկագիր հեղինակն է։ Թումանյանը սիրում եւ հոգեր տանում բոլոր երեխաների համար, հատկապես ցեղասպանության տարիներին, երբ հայվոր փուկները խնամքի, ուշադրության եւ սիրո կարիք ունեին։ Ցեղասպանությունը վերապրած երեխաները լրակյաց էին դարձել որփանոցներում կամ քար լրություններ տիրում, կամ էլ երեխաներից մեկի հանկարծակի լացի ձայններ լսվում։ Թումանյանը երկար է մտածել, ինչպես խախտի երեխաների լռությունը եւ գտել է ճանապարհը։ Նա իր տանը հիմնել է մանուկ ընկերությունը, որը ղեկավարում էր որդին Արտավաս Թումանյանն ու սկսել են խաղեր ստեղծել։ Իմիջայլոց այդ տարիներին Թումանյանն էլ լուր է եղել։ Նաև մտքերը թղթին հանձնելու առումով ու հայ որփուկներին էլ հարցեր չի տվել, ինչերի միջով են անցել, ինչպես են ողջ մնացել, մտածելով, որ այդ լրության մեջ մոռացության կմատնվի անցած դառնությունը։ Հայոց գետերը, հայկական առածների լոտո, աստղերի խաղը, այս եւ թվով 10 այլ խաղեր է ստեղծել ամենայն հայոց բանաստեղծով Անես Թումանյանը 1915 թվականին։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Թումանյանը ոչ միայն հանել է երեխաներին տարօրինակ լրությունից, այլ նաև խաղերի միջոցով կրթել ու դաստիարակել նրանց։ Նա իր փնտրտուքների արդյունքում ողրել է, որ երեխային ինչ որ բան սովորեցնելու լավագույն տարբերակը խաղն է։ Թումանյանի հոգացության ներքո գտնվելուց մեկ ամիս անց երեխաները նորից սկսել են թռվռալ ու աղմկել։ Մխիթարական էր այն հանգամանքը, որ երբ գթության քույրերը բողոքել են Թումանյանին, որ երեխաները սկսել են չարաճճի դառնալ, գրողի դեմքին հանկարծ ժպիտ է հայտնվել։ Հարցին, թե ինչու է ժպտում, պատասխանել է, որ վերջապես երեխաները նորից մանկություն վերադարձան։ Բնական է, երեխան պետք է աղմկի ու չարաճճիություն անի, անբնականը նրա նրանց լռությունն էր։ Հետաքրքիր է, որ տասնամյակներ անց Երևանի Թումանյանի անվան թանգարանին հաջողվել է գրողի ստեղծած խաղերից որոշները վերականգնել։ Թանգարանի տնորեն Անի Եղիազարյանը մի առիթով նշել է, որ իրենք մտմտում էին թե որքանով դրանք հետաքրքիր կլինեն երեխաներին, պարզվեց, որ կա այդ խաղերի կարիքը եւ հայոց գետերը խաղը թանգարանը տպագրել է մի քանի անգամ։ Բացվող ծրարներ հաղորդաշարը շարունակում է օրվա թողարկումը։ Թումանյանի մասին անսահման են հուշերը։ Իր հուշերում Վահան Թոթովենցը պատմում է, որ մեծ բարեկամներ են եղել Թումանյանն ու Անդրանիկը։ Թումանյանի տունը Թիֆլիսի Ոզնեսենսկի փողոցի վրա տուն լինելուց ավելի վանք է եղել, վանք այս բարի ամենավեհ իմաստով։ Էլով ասես ուխտի չի գնացել այդ վանքը, այդ մեծ ուխտավորներից է եղել նաև Անդրանիկը։ Անդրանիկը կանգնած էր մի ոտի վրա, աջ ոտը աթորին։ Նրա դեմ կանգնած էր Թումանյանը եւ լսում էր ոգեշնչված դեմքով։ Անդրանիկը պատմում էր, թե ինչպես հայ-թուրքական կռիվների ժամանակ հավաքել է թուրք կանանց ու երեխաներին, կերակրել նրանց ու երկու հայ զինվորների ուղեկցությամբ ուղարկել նրանց թուրքական հողը։ Ինչ որ լավ բան է լինելու, լինում է սիրով, իսկ սրով երբեք ասել է Թումանյանն ու ավելացրել. եթե հայը սուր է բարձրացնում, նշանակում է դանակը ոսկորին է հասել, ուրիշ ճար ու ճանապարհ չկա։ Թումանյանից պահպանված ժառանգության մաս են կազմում հեղինակի նամակները, որոնք նույնպես խիստ արդիական հնչեղություն ունեն։ Նամակներից մեկը Թումանյանն ուղղել էր Իսահակյանին եւ ուներ հետեւյալ բովանդակությունը. Ես չեմ ուզում եւ չեմ կարող երկար ու բարակ գրել մեր երկրից, թեև դու հարցնում ես։ Կարճ ասեմ, մենք թե դրսից, թե ներսից քանդեցինք մեր երկիրը, գլխավորապես մենք։ Մենք եմ ասում եւ սրա մեջն է ճշմարտությունը։ Մի մասը խանգարող սրիկաններ, մի մասը գողեր ու ավազակներ, մի մասն ապիկար թշվառականներ եւ չերևած մի բազմություն գոնե մի խմբակ, որ վերածնվող շունչն ու բարոյական կարողությունը հայտնաբերեր։ Այսքան աղետների ու պարտությունների մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց, ոչ ոք ոչ պատասխանատվության կանչվեց, ոչ պատասխան տվեց, եւ շարունակվում է այժմ էլ նույն մարտիկը նույն ճանապարներով, եւ ոչ մեկը գոնե անznասpan չեղավ, որ ապացուցեր, որ գոնե ամոթ ու խղճմտանք կա այս մարդկանց մեջ բայց ես ինչ եմ ասում, չկարողացան գոնե վշտանալ կամ վշտացած Երևալ։ 1921 թվական դեկտեմբերի 9 Կոստանդնուպոլիս, Վենետիկ։ Եթերում բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, թողարկման վերջում առաջարկում ենք լսել հատվածներ Պարույր Սևակի երազային պատարակ պոեմից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանը։ Դու, որ վաղուց ես կոչվում ժողովուրդ, թե պետակամա դեռ ժողովված չես։ Տակավին ցիրես, ցանես եւ սփյուրք։ Դու այսուհետև ժողովվես պիտի նախ ինքդ քո մեջ եւ ապա քո շուրջ։ Հիշելով, որ այս ջարդ կոտորածը նախճիր եղերնը երեք չսկսվեց, երեք չսկսվեց, 5000 տարվա 500 տարվա եւ 100 տարվա պատմություն ունի։ Այդ ջարդ սպանդը նախճիր եղերնը, որ չի ավարտվել ու ոչ էլ վաղն է նա ավարտվելու։ Ոստի վախեցեք սպանդից ճերմակ ավելի քան թե եղեռնից կարմիր։ Ոստի կրկնեցեք ինձ հետ միատեղ ինչպես երթումի խոսքերն են կրկնում բռնի ձուլվելիս թունավորում են ձուլողին արյամբ, ինքնին զուլվելիս թունավորվում են իրենք արյունով։ Ոստի թող գործեն ձեր հին զենքերը, ձեր ատամները ու ձեր ոտքերը, ձեր ատամները կռվելու համար ու պաշտպանվելու կամ ժողովվելու ինքները ձեր մեջ, իսկ ձեր ոտքերը վերադառնալու տուն գալու համար կամ ժողովվելու ինքները ձեր շուրջ։ Եվ արժի ասել, որ ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր օտարության մեջ ազատ լինելն էլ այլ գերություն է։ Իսկ տան մեջ նույնիսկ գերի լինելը այլ ազատություն։ Իսկ տունն էլ տուն չէ, այլ հայրենիք է։ Եվ ինչ հայրենիք, թերևս աշխարում, ոչ մի հայրենիք, մեծ ու վիթխարի, զորեղ ու կարող ոչ մի հայրենիք, յուրայինների սրտում ու հոգում չի հարուցանում այնքան սեր անանց ու կարոտ այնքան, որքան այս մի բուր բռում սեղմված երկիրը հայոց։ Ոչ ոք աշխարում իր հայրենիքով մեծ ու մեծանում չի հպարտանում այնպիսի մանուկ միամտությամբ, այնքան ինքնամոր եւ անվերապա, ինչքան որ սրանք։ Ոչ ոք աշխարում իր հայրենիքը չի տենչում այնպես, ինչպես որ սրանք, եւ չի հավատում այնպիսի մանուկ միամտությամբ, ինչպես որ սրանք սիրածի գրկում միշտ սրա մասին։ Բաժակի առաջ միշտ սրա մասին աքսորում, բանտում միշտ սրա մասին։ Աշխարի բոլոր քարուղիներում միշտ սրա մասին, ապրելի սրա, մեռնելի սրա, միշտ սրա մասին եւ սրան բնավ չճանաչողը պիտի որ կարծի թե սա երկիր է մի հսկայական, վիթխարի աշխար, հայրենի կզոր։ Եվ իսկապես էլ, սա երկիր է մեծ, վիթխարի աշխար, հայրենիք հզոր։ Եվ մի պահանջեք, որ ես ինքս ինձ մանրեմ հարդիպես, թողեք ես մնամ ինչպես կամ, ծողուն, ու թողեք նաև ես մնամ իմ նոր պաշտամունքի հետ։ Եվ ամբողջ սրտով ցանկանամ տեսնել, որ դուք էլ ինձպես նորադարձվելով հին աստծու նման նրա փոխարեն Պաշտում եք արդեն մի ծառ թթենին, որ գլխատումից ոչ թե չորանում, այլ նորանում է, կոչեմ ապրողած նորադարձներին։ Եկեք միանանք, որ մեր այս փոքրիկ, շատ փոքրիկ հողի երազանքը մեծ մարմին ստանա մեր միս ոսկորով ու մենք ազատվենք մեր ոխ ու քենի ցածր զգացումից մարդ ենք ոչ մանդրե որ բազմանում է իրեն կիսելով միանալով է մարդը բազմանում եկեք միանալ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 29-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք